Când mă trezesc în zorii zilei, Iisuse bune, te salut! și în orice zbucium și durere, te rog să-mi fii puternic scut. Și în orice zbucium și durere, te rog să-mi fii puternic scut.